Brėmeno miesto muzikantai. Turėjo žmogus asilą, kuris daug metų kantriai nešiojo maišus į malūną, bet galų gale paseno, liko be sveikatos ir nebetiko darbui dirbti. Šeimininkas jau ketino daugiau jo nebešerti, bet asilas pajuto, kad čia jam gali liūdnai baigtis. Pabėgo nuo šeimininko ir iškeliavo į Brėmeną – ketindamas tapti ten miesto muzikantu. Paėjo galiuką, žiūri, kurtas ant kelio begulys, lekuoja liežuvį išleidęs, lyg būtų balažin kaip nusilakstęs. Na, ko tu čia taip lekuoji, kandikė? klausė asilas. Ak, sako šuo, jau pasenau, kasdien vis silpnyn einu ir į medžioklę nebetinku Šeimininkas jau norėjo mane užmušti. Tai aš ir pasprukau nuo jo. Bet kaipgi dabar reikės pelnytis man duoną? Žinai ką, sako asilas, aš einu į Brėmeną ir būsiu ten miesto muzikantas. Eime su manim, imkis ir tu muzikos. Aš skambinsiu liutne, o tu muši būgną. Gerai šuo sutiko ir eina juodu toliau. Paėjo kiek, žiūri, tupi prie kelio katinas, susiraukęs kaip naginė. Na, kokiagi negeroji tave ištiko, senas kneukly, kad toks surūgęs, klausė asilas. Kurgi čia būsi linksmas, kai bėdos iš visų pusių spaudžia, sako katinas. Ateina senatvė, dantis baigia čipti, vis labiau traukia už krosnės patupėti – ir pasnausti, negu eiti peliauti. Šeimininkė jau norėjo mane paskandinti, dar spėjau išnešti kudašių, bet pasakykit, kad geri, kaip toliau man gyventi. Eime su mumis į Brėmeną, tu gerai nusimanai apie naktinę muziką, galėsi ten būti muzikantas. Katinui patiko pasiūlymas ir nuėjo jis drauge. Eina jie visi trys pro vieną kiemą o ten ant vartų gaidys betupys ir kad rėkia iš visos gerklės. Ko tai baisiai rėki, kad net kūnas pagaugais eina, sako asilas. Kas atsitiko? Aš išpranašavau gerą orą, sako gaidys, nes šiandien grabnyčios. Marija išskalbė kudikėliui marškinukus ir nori juos išdžiovinti. Bet rytoj sekmadienis ir ateina svečių, Tai šeimininkė vis tiek manęs nepasigailėjo, pasakė vyrėjai, norinti rytoj suvalgyti mane su sriuba. Todėl šiandien vakare nukirs man galvą. Tai ir šaukiu iš visos gerklės, kol dar galiu. Nu ką tu, raudon skiauteri, sako asilas. Verčiau dėkis prie mūsų, mes einam į Brėmeną, kaip ten bus taip, bet vis geriau negu mirti. Tavo gražus balsas ir kai mes visi užtrauksim, bus miela malonu klausytis. Gaidys sutiko su pasiūlymu ir visi keturi patraukė toliau. Ėjo, ėjo, bet per vieną dieną Brėmeno miesto pasiekti nevaliojo. Priejo vakare gyrę ir nutarė ten pernakvoti. Asilas ir šuo atsigulė po dideliu medžiu. Katinas ir gaidys pasirinko nakvynei vietą aukštai tarp šakų. Gaidys užplasnojo net į pačią viršūnę, nes ten jam buvo saugiausia. Prieš užmigdamas dar kartą apsidairėjęs į visas keturias pusės, ogi žiūri, tolumoje lik ir ugnelė žiburiuoja. Ir sušuko savo draugams, kad netoliese kažkokie namai turėtų būti, žiburys šviečias. Asilas ir sako, jeigu taip, tai kylam ir einam tenai, nes čia ne per geriausia vieta nakvyniai. Šuo pagalvojo, kad vienas kitas kaulas ir kasnelis mėsos taip pat būtų nepro šalį. Ir patraukė ją į tą pusę, kur degė žiburys. Netrukus pamatė, kad jis šviečia jau aiškiau, ir juo toliau ėjo, juo labiau žiburys ryškėjo, ir pagaliau prieėjo jie skaiščiai apšviestus plėšikų namus. Asilas, kaip didžiausias, prisėlino prie lango ir pažvelgė vidun. Ką tu ten matai, pilki? paklausė gaidys. Ką aš matau? atsakė asilas. Matau stalą, nukrautą gardžiais valgiais ir gėrimais. Prie jo sėdi plėšikai ir puotauja išsijuose. Kad taip mums, tarė gaidys. Taigi, taigi, o kad būtume mes jų vietoj, atsiliepė asilas. Ir ėmė jie tartis, kaip čia tuos plėšikus išvyti. Pagaliau sugalvojo, ką daryti. Asilas atsistos priekinėmis kojomis ant palangės, šuo užšoks asilui ant nugaros, katinas užsilips ant šuns, o gaidys galų gale užplasnos į patį viršų ir atsitūps katinui ant galvos. Taip ir padarė. Paskui vienam davus ženklą, visi kartu, kad paleis savo muziką. Asilas bliovė, šuo lojo, katinas kneukė, o gaidys kakarikavo. Paskui, kad grius visi pro langą į vidų, net stiklai sudžerškėjo. Išgirdę tokį baisų reiksmą, plėšikai pašoko nuo stalo, pamanė, kad čia ne kitaip kaip vaiduoklis pasirodė ir persigandė išsilakstė po gyrę o keturi draugužiai susėdo prie stalo ir puolė šluoti, kas ten dar buvo likę. Šveitė lik nuo bado sieto nutrūkę. Sočiai prisikirtę, užgesino žiburį ir susirado savo vietą nakvyniai. Kiekvienas pagal savo prigimimą ir pripratimą. Asilas atsigulė ant mešlyno, šuo už durų, katinas ant prieždos prie šiltų pelenų o gaidys užlėkė ant skersinio pastogiai. Ir kad buvo pavargę po ilgos kelionės, tai greit ir užmygo. Kai praėjo vidurnaktis ir plėšikai iš tolo pamatė, kad namuose nebedega žiburys ir viskas atrodo ramu, jų vadeiva ir sako, bereikalo išsigandom ir išlėkiam, kaip akis išdegę. Ir pasiuntė vieną į namus pažiūrėti, kaip ten kas. Tas nuėjo, žiūri, lyg ir viskas ramu, užsuko į virtuvę žiburio užsidegti ir pamatė žibančias katino akis. Pamanė, kad anglys dar tebėra gyvos ir kyštelėjo degtuką, norėdamas jį užžiepti. Bet katinas juokų nepripažino, šoko jam į akis, supurškė ir perrėžė nagais veidą. Plėšikas baisiausiai persigando ir puolė bėgti pro užpakalinės duris, bet pašoko ten gulėjęs šuo ir stvėrė jam už kojos. O kai spruko kieme pro mešlyną, asilas dar smagiai voštelėjo pasturgalinę koją. Nuo to triukšmo pabudo gaidys ir kad suriks nuo skersinio, kakarieku! Atlėkė plėšikas be kvapo pas savo vadeivą ir sako, oi, Namuose sėdi baisi ragana. Ji purkštelėjo man į veidą ir perrėžė ilgais savo nagais. O prie durų stovi vyras su peiliu, jis persmeigė man koją, o kieme guli juoda pabaisa, toj, kad tvos man medinę kuoką, o viršuje ant stogo sėdi teisėjas. Tas, kad sušuko, duokit man tą sukčių čionai. Tai aš ir sprukau iš ten. Nuo to laiko plėšikai nedryso į namus kojos kelti, o keturiems Bremeno muzikantams taip patiko ten gyventi, kad jie nebenorėjo niekur kitur eiti. O kas tai papasakojo, tas viską pats savo akimis buvo regėjęs.